Gure gomitarekin txertoak aipatzen ditugun garaia da, ikusten dira inbat bat kanpaina txertoak egiteko, ahisku zonbaitzu badirela ikusi izan dugu Joriz Bergaretxe zurekin txertuen eh, txertoen inguruan, eh, baina kasu gutxitan eh, badirela egan duzu, nahiz eta eksistitzen diren. Zure ustez, beraz, Joriz Bergaretxe, mediku gisa txertatzea beharrezkoa da. Nire ustez bai, nire ustez bai, eritasun, eh, olako eritasun entzat, uh, eh, be entzat adibidez, uh, eh, nire ustez egin da, eta eritasun oso grabea delako, eta gerozta jende gehiago, eh, txartatzen balin bada, uh, gerozta eritasun gutxiago izango da, jende gutxiago keraman godulako bere baitan, eta adibidez eh, beste txartu bat zuntzak, gripea dintzak eh, e, da txartu masio bat egin behar, baina e, txartatu behar dira e, diren batxonak, adibidez, zelero eta bortzukte baino gehiago dituztenak, tipi-tipiak, e, kasu bat zuten, arreskoa malin bat dira, eta arnaz edo biotzeko itasuna bat dituztenak ere, eta diabetisa dutenak ere, e, ahultu da dira, eh, izatez, eta hori txartatu bat dira nahi Hala ere, eh, begin, eh, manera balitzatik ez eh, urustez, sekatza beste aterabide bat, txertoak aldatzea, do, txertuetatik aratago beste tratamendu batzua, txemaitea? Posible da, segurazki, ikarrari batzua idea dira behiratzen, zara egiten alea, baina momentuko dugun, dugun, Medio berena eritasun horiek gutxitzeko eta kasu batzutan eusesteko, txartua da dugulako, hori da, agian hemen diko goita marruztera gauzak aldatuko dira, baina horren aste ukandugun da jo berena hori da, eh? Bera, dituen arriskuekin, eta ateratzen bat beste, beste erremedio bat, erremedio horrek ere seguraski arrisko ditu, kalkulatuak izan asko dira, eta arrisku horiek kontutan hartu behar dira, jakinez eh, zen beneficioa aterako dugu. Hori da beti, erremedioaren eh, eh, alde txarra beti badirela arriskuak Eta bai, beti bai arriskoak, baina badira ere benefizioak, hori hori ikusi barra. E, tratamendu guztiak badute e, e bat eta alde txar bat. Eta horren arteko balantza egin behar da, jakiteko e, erremedio hori erabili behar den, baina ez da txartu bakarrik, erremedio guztiekin e, e, hori e, kalkulatzen da eta gerozta gehiago kontzutan hartzen da e, balantza hori erremedio batzu e, emaiteko eta beste erremedio batzu e, kentzeko adibidez e, mediator delako hori zantzelarik e, ere denifizioak agertzen eta kalte handiak gunditu beraz Onako erremedioak dut ozta gero kentzen dira eta debekatzen dira. Baina, medio guztietin, erremedio guztietin, bada arrisku bat, eta bada beneficio bat, hori edularik gabe. Zuk mediku gisa, uh, zure kabinetean, eldu diren eh, bezeroetan edo herrietan, uh, eh, kezka hori ikusten duzu? Bai, bai, bai, ikusten dut, bai, noski, eta uh, saiatzen naiz, uh, esplikatzen, uh, uh, medioekin, ditudan uh, irakurketekin, eta uh, bat ez ere irakurketa independiente batzuekin uh, preskina bezala, Eh, eta esplikatzen diet, e, zein diren beneficioak, zein kalteak, eta nire ustez, zergatik hartu barruten erremedioa, edo zergatik txaspatu barri den, edo zergatik ez, da kasu bat eh, adibidez gripearen zat, gazte batek esaten badit, beldur dela eta ez ben badu arreskurik, espitatzen diot, ez dela nahi ez beharrezkoa. Baina gero zaharra ere, ere espikatzen diet, egin barrutela, eta egia da batzuek ez dutela nahi, ez dute nahi, eh, ez dute lasten zuretik egin behar den, eta ala, ala, ala egiten dute, eta hien autua respetatzen dut. Mhm. Eta mm, hor hainitz ere badela, mm, bada medikuntzaren gibelean laboratorio handi hoien likua, bai. influenzia, txertuen, bai. txertuen kasuan ere hori bada? Txertuen kasuan, uh, zailagoa da erratea txertuen kasuan, eh, beste medikuntzaren, medikamentuen uh, eh, bestearen eduen uh, eh, kasuan bain, baino, baina izan ditaike, izan ditaike, baina gero, adibidez, uh, eh, aspalitzik egiten ditugun txartuak, tetanoz, batez ere, uh, polio, disteri eta uh, B-hepatitzen inguruan direnak, hor ez da, ez da beneficioa kalkulatuak dira, eta agentzia internazional independente batzuek kalkulatu dute, estatistikoki, uh, uh, txartoiek beneficio bat ekartzen zela, beraz horaz da dudarik. Gero eh, hor uh, adibida egiten a eh, adibida uh, argentziak adibida argentzia nazionalak adibida uh, bultatzen uh, kol horren mm. txartoa egiteko hor bon, balida dudak, dudak balida, behar bada hobekuntzak badira, mena behar bada ez, beraz horra, agentziak esaten dute egin behar dela, mena beti duza horrekin eta denbora karan du, arrazoia balen bada, arrazoia balen bada. Zuka dibidez, gomendatuko zinuke, umetokiaren kontrako edo minbiziaren kontrako txertua? Nik momentukot, uh, ditudan informazioak baiten ditut, horre esan ditudana, dudak badira, agian beneficio batukaten ukaten alda, baina ez dakit, eta horrez dio, eh, preste galdizkariak, eh, aipatu lehen aipatu duana, eh, industriaren, eh, industria zindependentea dena, eta hori dek dituzten informatzioa da bera, esatuko, ursible dela benefizio batu kaitea, baina hori mit bali dela, eta txartuaren eh, kalterak bizit, bizit, bizit, bizit, bizit, bizit, bizit, bizit, bizit, orain ditugun informazio ediko. Beraz, gomendatzen dute egitea, baina ez egite gomendatzen uh, eh, askarki. egiten aldela, baina ez askarki. Eta. Eri, xerba zumeitzurik. Niko dut. Mhm. Aktualitatea, egunero urbiletik segitua, goizberri emankizunean, egunero Gomita bat eta joritz Bergeretxe hori terazen dugu, eh, medikoa zurekin txertoak aipatu ditugu inguruko kezkak, eh, aktualetaten den gai bati berba interesatzeko, eh, emaginen inguruko eztabaida aipatuko dugun, kalera jautsi baitira berreki, eien estatusaren ezagupenaren zat, horrein arte paramedikalean sartuak baitira eta medikalak lan izan nahi lukete, zuru ustez, ideia hona litzateke hori? uh, esan ez dakit, uh, ez dakit zein diren oien, uh, eh, oien elburuak uh, eh, medikal sailan sartzeko? Uh, Eiek esalatzen azkenan da badituztela ardura asko, ardura asko betetzen bai. dituzena, baba medikuntza arloan sartzen direnak, eta nahi luketa dibiaz, egeferente bakarra izan uh, aurdu naldi dira, oroak egin egen Ba, baina, iadanik eh, referentea dira, eh, e, eh, segitzen ituzte e, e, aurrun aldiak asilatik bukera gaino, e, ginekologoek segitzen dute bukaera bukaeran ea operatu behar den ba, gastuan hor baina, Bo, da, hori, ez du gala, bo, ez du

erantzun dugu emanen horrekiko. Litzateke azken finean, uh, justu paga kontu bat? Medikalan sartuz, uh, paga handiago joa dira bat bata? Mm, ez dakit, ez dakit, hori paga handiagoa uh, negoziatzeko ez, ez da ez dut uste estatus, estatus uh, arazo bat dela, baizik eta uh, asurantza arekin uh, negoziako eta baten sartzea, baina ez dut uste estatusak zabera aldatuko duen, egia eh, esan uh, badute indarra uh, soldata bat egiteko, uh, zakit, estatutu sakze bat aldatuko duan, egia esan, uh, nik ez duri ulatzen, dago. Ero agian badute zera buruatzean, eta uh, egin ezatela, eh, nire ez ez ez ez Oroak, medikuntzan, ez zote da, olako, e, eh, be, arazau txiki bat ezagutzen mailan, gero eta gehiago gale egiten delarik, eh, arduren mailan behintzat, eh, medikuen ondoan diren eh, zerbitzua izan erizainak, emaginak? Ozen, gehiago galetzen zailena? Be, ardura, ardura mailan, beha dituztela ardura asko, baina azken filan hori ezagupenaren kontua badela, edo ez dela? Bai, bai, hori, denek hori erratzen alute, medikuntza horoko ere, guri ere, gerostak ere gehiago galetzen zaigu egitea, eta bo, egiten dugu, eta erremitik egiten dugu, eta ez de, gauzak ez dira initzaldatzen, betiko kontua da. Gero mit, dudan esperientziarekin, uh, egia esan, uh, eh, erizainai ez buste gerostak gehiago galetzen, galetzen zaiela, Uh, badela, badela arazo guri detzen gaituzte kabinetera uh, errezeta batuk eiteko, kontseilu batuk eta guk hartzen dugu gure gain. Làs euh est-ce que tu Juritz Bergaretxe, beraz, medikoa gure gomita goizuntan, txertuekin abiaturik, beraz, horretaraziz, eh, galdera orokoa zela txertuak beharrezkoak, uh, ote dira, riskutsuak ote dira, eta beraz, uh, uh, Bergaretxeren ustez, eh, bai beharrezkoak dira, batzuen kasuan ala ere, beti dudabat, bereziki umetokiaren gaimenan, hepatitisaren aldiz, bai, zure ustez, beharrezkoa da egitea bai, bai, ba. Longi labur biltzeko. Dudarik gabe. Dudarik gabe. Mire esker gurekin egoni bai, Adio.